Bismillahirrahmanirrahim kaldığı yerden devam ediyor Hala besmele değil Hiç koyduk önce dedik ki eserli Bismillahirrahmanirrahim'le başladı değil mi? Alimler bunu şahitleri genel olarak hatırlıyorum nelerden bahsettiğimizi ilk şey Bismillahirrahmanirrahim Nebi Sasırlan'ın değil mi? Risalesinde yani mektuplarında izliyorlar Allah'ın izlediğinin kitabında e, surelerin başına koydu hayır ee, dedik işte bunda has olan şey var o has olan şeyi bildirdik sende ne olacak sonra ne olacak bildirdik sonra hmm, bunun fiilinin orijinalini hmm, bildirdik değil ee, mi? Sonra neden ön aldık, neden sonra alınır, neden ön alınır onları bahsettik. Hmm. Dedik işte fiil tercih edilir daha olur. Ama Allah kitapta göreceğiz şimdi halde adasını anlatacak Bismillahirrahmanirrahim orada şartlıcak onları göreceğiz. Yani, ee, halde adası anlatırken e, istifa edecek Allah'ın kitabında bazen öne dağılmış bazen sona dağılmış Bismillahirrahmanirrahim olarak düşünmüş bazen öne alınan e, bazen fiil alınmış bazen isim alınmış bazen öne alınmış bazen sona alınmış bunun hepsi var bu da Allah'a doldurun belagatının güzelliğinden kimliklerinden kaynaklanıyor ee, sonra ne anlattık işte Allah Azze ve tane isim var bunda değil mi? bunlardan bir tanesi Allah bir tanesi Rahman bir tanesi Rahim şimdi bugünkü dersimizde inşallah Rahman ve Rahim hakkında alemin söylediği bazı şeylere değince ondan sonra besinleri ve lansı bitirdim inşallah Öndeki doğru Ona benzer bir şey Şimdi Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman Rahman anıdır sebeplerini sordu şimdi alimler diyor ki seleften bir rivayetler var hatta sahabeye misal edilen rivayetler var sıhhati tartışılmış ama seleften sahih olarak gelen kaviller var diyorlar ki rahman dünya ve ahiret yani e, e, rahman dünyada bütün insanları hakkılmıştır rahman ise müminlere ahirette hakkılmıştır şimdi bu bunu kimse bakın diyemem ancak bir işgal var burada bir işgal var neden Anlayan'da Bakara Suresi 143. akşam Hiç olacak Allah'a Allah'a görürüz sizi insanlar şahit olmanız Resulü de size şahit olması için sizi mütedil bir devlet koyuyor Onun anlayışı ise şu anda yanılmadığın kıbbeyi Kabe'yi biz ancak peygamberi ölerin ülkelerin üzerinde geri dönemden ayırt etmemiz için kıbbe yaptık bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden rahmetine elbette ağır Allah sizin imanınızı asla zayi ederek Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametli Allah kime karşı şefkatli ve merhametli? İnsanlara İnsanların içinde kafir var mı? Yok Peki Allah Azze ve Celle o merhametli kelimesini hangi ibareyle kullanıyor? Bak arkadaşlar En son kelimesini al Şurada, şurada, şurada İnnallâhe Bi'nâti Le'ra'ûhû Le'ra'ûhû Rahim Allah insanlarla öfke rahimdir o zaman bundan dolayı bazı alimler bunu tercih etmiyor bunda biraz işgal tercih eder etmiyor dersin reddetmemekle beraber edilmiyor başka türlü anlatanlar var şimdi ben bu kitaptan bir şey anlatayım bu kitap bu kitabın da bir çok şey var bu kitap mutlaka ileride kütüphanemde olması lazım Ennihcül Esma Ennihcül Esma Ennihcül Kendine bunu bir şey Ennihcül Esma Fi şerhi Esma İllahi Hüsna Ennihcül Esma fi şerhu esmâillâhil husnû fi şerhu esmâillâhil husnû derslerde ben mahzun seçsindir bunu kaldırıyorum eğer ben o kitap ismini veriyorsam şunu anla iki çeşit halinde toplanmış yani birinci yedi birinci zıtlardan ikinci birinci iki ve üç iki bu iki tarzını ile alakalı mevzumuz Allah Azze ve Celle'nin 99 isimli anlatır mevzumuz 99 isimli çift anlatır hakkında büyük aydınlık hadis-i Şimdi oradan e, bir yer alacak hazmini Buradaki dediğimiz gibi bu iki isim rahmet kelimesinden türemiştir. Rahmet kelimesi. Ve rahman rahman eşeddu mübalağatan min verilmiş İnne ismen Rahman Rahman kimi Huve şu demek O zurrahmeti zurrahmeti şamile Bu cemil halaetin dünya ve bil müminin filah Demek verilmiş Rahman bütün mahlukatların bu görüş güçlü bir görüş güçlü şey bir görüş öbürü de güçlü bir görüş ikinci şey bir görüş o yüzden bir tablo bakın tablo bu şunu ben dikkat etmek istiyorum bazen başka tablo ettiğini görüş görüş sakın da benim tablonu falan anlamayın akıllı işte delaletin tablonu bana kaldıysa bu delaletin başlangıç noktası olur Allah korusun kalbimizden kastım benim burada sonuçta alimlerin görüşünü okuyoruz kalbimizin ne ettiğini görüyoruz ve tercih edilen görüşten kasımla hangi alimden yiyinsen onun tercihini kastırıyorum yani illa bunu böyle tek tek bir şey anlamı yok benim tercihimdeki kimse alim alimden başka ve alimliğe yakın bir insandan başka kimse tercih edemez tabi olur tatlı olur tatlı zaten adamsındır ve tabi olur başka bir şey yok o yüzden burada zaten tercih tercih e, hiç gidemiyor çünkü görüşemiyorsun şimdi bunun güzel bunların güzel bir sizden noktası oluyor şimdi ne diyorlar ve sebebli bir kavlu Allah Azze ve Celle'nin şu kavliyle isimler ediyorlar diyorlar ki ثم استوى على العرش الرحمن sonra ثم استوى على العرش الرحمن sonra Rahman ya Rahman sonra arşa istiva etti şimdi ve kavluhu başka bir adı Er-Rahmanu alel arşı istiva Rahman arşı istiva etmiştir ve zekerel istiva bak istivayı zikrediyor neyle Bismillahirrahman Rahman ismi ile istivayı söylüyor dikkat edin şimdi şimdi mahlukatların en son noktası neresi? arş arşın üzerinde ne var? Allah başka yok arşın üzerinde sen düşün böyle bir tasavvur et aklını görün hiçbir şey yok. aklını görüyor boşluk karanlık görüyor o da gelmeyecek o da bakılır Allah Azze ve Celle peki Allah Azze ve Celle bu mahlukatların en son noktasına hangisinde istirasını çözmüş o zaman diyorlar ki bak Rahman bütün mahlukatları kapsın çünkü neden bütün yerin ve göğün şimdi burada bunları anlatmıyor ben e, bunu katılıyor ben açıyorum diyorum anlatmam şimdi bütün yer ve gök kürsüye göre nedir hiçbir şey kürsi de arşa görünmüş hiçbir şey bütçenin ortasına atılmış öteki bütçenin ortasına atılmış bir halka bakın Allah bunun hepsinden daha azim o zaman Allah Azze ve Celle bu arşın üzerine her şeyi kapsayan bütün mahlukatlara kuşatan bu arşın üzerine istira etmiş ve hangisini istira ediyor hangisini kullanıyor burada Rahman Evet, o zaman madem ki Rahman bütün mahlukatları kuşatıyor o zaman bu Rahman rahmeti yani bu Rahman bütün mahlukatları kuşatıyor zekere istiva bi ismini rahman istivayı rahman ismiyle zikredilir ki liya umme cemi'a halkını bi rahmetidir bütün mahlukatların rahmetiyle ümma olsun diye ve kâle ve başka ayette diyor ki ve kâne bil müminin rahminin o müminlere rahimdir diyor fahassel müminine bi ismihi rahim müminleri de hangi e, isimle e, sıfır veriyor hangi isimle özellikle zikrediyor müminlere rahim söylerken rahim o zaman diyorlar ki bakın bizim söylediğimiz isimler yerine geldi Rahman'ı yükletti bütün mahlukatların üzerine üzerinde o isim kullandı müminleri yükletti zaman demin söylediğimiz hayda ortaya çıkıyor ne gibi demin söylediğimiz hayda diyorlar ki Rahman Rahim'den daha mübalağalıdır Rahman bütün mahlukatları dünyada e, kuşatmıştır müminleri de ahirette kuşatmıştır bu Rahman Rahim ise müminlere has kıyamet işte bu ayetlerle benim ben de söylediğim 3-3 tane ayet İslam'dır Velakin ancak yüşkülü aleyh bu bir işgal ediyor şu ayet kavluhu teala Allah ve Celle'nin şu kavli işgal ediyor müminin sözlerine karşı nedir? Bakara suresinin 143. ayetinde ne diyor? İnnallâhe binnâti le ra'ufur Allah insanlara nedir? Ra'ufur rahim İnsanlar bütün insanlar onun Şimdi burada diyor misin? Ee, başka ayetler nasıl? Bunlar da o zaman bu ünlü hastasılığı diyemezsin haslaştırmak için kaideler var çünkü eğer cem mümkünse haslaştırmak caiz değil burada cem mümkün dersin ki orada Allah Azze ve Celle hususi olarak müminleri zikretti özelliğinden dolayı insanları da ayrıyetten kapsadığı için insanları zikretti Allah binnâsi ve ra'ufur rahim Allah insanlara ve rahimdir Şimdi bu birinci kavram ikinci kavil var o da İbn-i Kayyum'un tercih İbn-i Kayyum'un tercih ediyor bunu Beda'il Favaid Beda'il Favaid Beda'il Favaid kitabında olma, kütüphanında olmasa kütüphanına al Beda'il en güzel tahkikli hali 5 cilt halinde tek cilt halinde bile basılmış var kalın da en güzel basılmış 4 cilt 5 cilt بدائع الفوائد عنه بدائع عنه عنه بدائع الفوائد yapmış insanın hayatı boyunca gördüğü önemli faydaları bir kitap toplamış bizim farklı bir şey ortaya çok önemli bir nokta yani onu alıyor ona bakın ne bekliyor işte Rahim Rahimse dâlin alâ sıfatın fiiliye Fiili sıfatı Ne de yukarı Allah Azze ve Celle'nin sıfatları Özbeşimdekiler cemaat İnsanlar hıfzetsin diye kitap içindeki bakmışlar Şu istikraa varmışlar Şu sonuca varmışlar Demişler ki Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ikiye ayrılır Daha üç birincisi zatı zatı ikincisi fiili sıfat üçüncüsü hem zatı hem fiili sıfat hem zatı hem fiili sıfat üçüncü oluyorsa kafamızı karıştırıyor ilerleyebiliriz tamam zatı sıfat ve fiili sıfatı yok yani bazı sıfatları vardır zatıdır bazı sıfatları vardır fiilidir bazı sıfatları vardır hem zatıdır hem de fiilidir şimdi dedik ki e, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ikiye ayırma taksimatıyla olayım görüyoruz şimdi üçüncü ithal edildi radyocansı dersi işleme noktası zati sıfat değil nedir zati sıfat nedir şimdi çok önemli bunu fıkh edersek ikinci sıfatta bir çok düşündü yani eğer fıkh edemezsek çok noktada çıkar yerimiz cevap veremeyeceğimiz bir sürü mevzu çıkar şimdi zati sıfat Allah Azze ve Celle'nin nizafıyla kaim olur Allah Azze ve Celle nizafıyla kaim olan ve mülemetine bağlı olmayan sıfatlardır diyebilirim fiili sıfat ise yine Allah Azze ve Celle nizafıyla kaim olan ancak mülemesine bağlı olan sıfatlardır şimdi gibi anlamı şimdi Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatlarından bir tanesini söylüyorum Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatlarından bir tanesi yer el şimdi şöyle bir şey düşünebilir miyiz Allah Azze ve Celle'nin arası ve eli olur arası ve olmaz arası ve kendisinde vardır arası ve olur zatı sıfatları her zaman Allah Azze ve Celle'ye daima var daima var bu dilemesine bağlı diye bir şey yok fiili sıfatı Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaynıyor yani Allah o fiili kendi zatıyla gerçekleştiriyor ancak bazen olan bazen olmayan yani bilemesine bağlı mesela ne gibi şimdi müzik sıfatını düşün inmiş Allah Azze ve Celle ne zaman olmuyor dünya semasını söylemiş hmm, sonuçlarında dünya semasını olmuyor peki Allah Azze ve Celle gecenin sonuçlarında dünya semasını inerken biliyor da iniyor değil mi? peki eğer bu ümme, ümme sıfatı onda daima bulunsaydı yani işleme noktasında yerine getirme noktasında daima bulunsaydı Allah'ın her zaman dünya semasından ümmeti söz konusu olacaktı ve gecenin üçte biri diye bir zamanlama olmayacaktı süreklilik olacaktı şimdi mesela düşün Allah Azze ve Celle arşı istiva etti evet. Allah Azze ve Celle arşı yaratmadan önce arşın üzerine istiva etmiş yoktu ki hiçbir şey yokken Allah var Allah Azze ve Celle istiva etmiş mi arşın üzerinde yok mesela delil verelim şimdi Kur'an'da net bir şey var Allah diyor ki Huvallahu lezi Allah halaka semavati vel arş geri geri fikir ve seyyanın altında sümme sevya alel arş sonra arşa istiva sonra neyden sonra yeri göğe yaratır o zaman yeri göğe yaratırken arşı öteye atmış pardon peki yeri göğe yaratmadan önce arşı öteye atmış mıydı onda bir şey demiyoruz şöyle nasıl bir ziyade ancak yeri göğe yaratırken arşı öteye atmış değildi ama buna rağmen bütün mahlukatların üzerindeydi istiva ayrı ilu ayrı onu karıştırmayacağız İstiva ayrı bir sıfat çünkü ilim zatı sıfattır her zaman Allah ululdaydı Bir şey yokken de Allah ululdaydı İlla bir şey olması şart değil Allah hani ona göre ululda olsun diye bunu tasavvur edemeyiz Allah her zaman ulu sıfatı zatından vardır Allah her zaman ululdaydı abi hiçbir şey yok kendi var Allah olurdaydı delil Allah Kur'an'da ne buyuruyor Teala Müteali diyor Ali diyor Ala diyor bunların hepsinin ortak manası ne? Uluvun mutlak mutlak olur. yani bir e, şu uluvun çeşitleri var uluvun zat var zatının uluvu olması uluvun kahrı var gücünün kahrının e, uluvu olması değil mi? E, uluvun kadr var doğrunun görevli olması peki Allah ben müteali teala ala ali dediği zaman hangisini yüklediyor bu söylediklerinden hmm. hassastırıyor mu? hassastırıyor o zaman Allah Azze ve Celle'nin ulu zatı sıfatı şuraya ulu ulu ulu ulu şuraya hadis ne zaman ulu Allah her zaman uludaydı hiçbir <laughs> şey yokken de Allah uludaydı çünkü ulu Allah'ın kendisidir zatıdır yani nasıl el senin kendin göz senin kendin ulu Allah'ın kendisi sıfatı zatı ama Allah Azze ve Celle arşı yaratırken yaratma anında altını yarattı o zaman arşın kitabı değildi arşı istiva etmemişti yarattı sonra arşı istiva yeri göğe yarattı sonra arşiv yeri göğe yaratmadan önce arşiv iftira etmiş gibi susuyor şey, şey yeri göğe yaratırken arşiv iftira etmiş gibi yok yarattı sonra iftira etti ama Allah yeri göğe yaratırken de yaratmadan da her zaman yine bütün mahlukatların üzerindeydi yani Allah yeri göğü yaratırken arşa istiva etmemiş diyoruz ya buna rağmen her şeyin üzerindeydi istivanın hani Hani diyemezsin ki ya zaten her şeyin üzerindedir nasıl her şeyin üzerinde koyarsın ki yani o mahlukatlarda düşündüğün senin o hareket olayı oradan oraya kaydı oradan oraya kaydı böyle bir şey yok yani tasavvur edemezsin İstivanın keyfiyetini biliyorsun ki değil mi? Ulu ulu her şeyin üzerindeydi Arşı yaptı istivası o zaman İstiva uluvun haktır İstiva sıfatı uluvun haktır Ulu sıfatı ise uluvun amdır Bunun ulu istiva husus olur yani istivayı özellikle şey arşa özellikle bir ne yapmış istiva etmiş o zaman istiva fiili fiili zatı delil mi istivanın fiili sıfatı olduğunu delil Allah yeri göğe sen her şeyi istiva etmemiştin eğer zatı sıfat olsaydı her zaman bir şeyin üzerine müstavi olmuş olurdu haşa bu da Allah'la beraber bir şeyin daha kadim olmasını gerektirir bu da küçük peki ürünün zatı sıfat olduğunu benim söylediğim ayet şirayet olmuş Ali'ye haber ne diyor Allah la ilahe illa ve hayır kayyum değil mi la tahkul hükümetin velanın onu bak semavat yenen kitab nazarlı bir yaşayan da illa bihim ve alemna beyne edin ve mahalkahım ve la yusakuna bir şeyin min emnihi illa emma şa'a ve teakutsiyyü semavat ve laf ve la eyle ve kezzirma ve huvelle aleyhi lafın tamam ve huvelle aleyhi lafın bu bazen her şeyden de büyük olur o zaman Allah Azze ve Celle mesela şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da kimle konuştu? Güzel. Musa Aleyhisselam'a bir şeyler söyledi konuştu Musa'ya yapılmadan konuşmuş mu onu? Kur'an'a geldi de konuştu Lemna ca'ali mikatina kellemehu rabbu mikatin bizim tayin ettiğimiz bölgeye mikata gelince Allah onunla konuştu de konuşmuş gelmeden konuşmamış daha onu veya yaratılmadan Musa Aleyhisselam konuşmamış demek ki yaratıldıktan sonra ve Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na geldikten sonra konuştu demek ki dilemesine bağlı o zaman konuştu eğer Musa ile konuşması zaten sıfat olsaydı sonsuz önce düşün her zaman bir şeyler konuşmuş olması gerekir Musa Aleyhisselam hiçbir şey yok Belki ayet bulursun zat e, fiili sıfatını bölümü bir sürü yani mesela e, iştiva fiilis çünkü yeri göğe müzik fiilis var dediğim işte bunun Musa ile konuşması fiilis mesela Allah Azze ve Celle e, Adem Aleyhisselam'ı yarattı değil çünkü Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattı yaratılması geçmiş sonsuzluğa mı dayanıyor yoksa bir vakit geldi Allah yarattı mı? Bir vakit geldi Allah yarattı Allah gibi de e, e, e, ezeli değil yani değil mi? Demek ki bir denetine bağlı o zaman ha, tamam yaratmanın aslı zatı sıfat kalpleri tüylü sıfat İşte sana üçüncü kısma çıkıyor Dedik ya bazıları var zatı bazıları var tüylü Bunu örnek verecekse hak mesela Değil mi? O kafayı karıştırdı ona girmeyecek şimdi o zaman bütün bu söylediklerimizden neyi sıfatlıyoruz fiili sıfatı var Allah'ın bir de zatı e, şey fiili sıfatı var bir de bir zatı sıfatı var zatı sıfat ne? Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan dilemesiyle bağlı olmayan yani dilemesiyle ba dilemesine bağlılık diye bir şey söz konusu olmayan sıfat sebebiyle bunlardan bir tanesi zet bir tanesi ayın, bir tanesi ilim sıfatı yani Allah Azze Celle bazen bilir bazen bilmez böyle şey olur mu? ama Allah Azze ve Celle bazen iner bazen inmez bu olur bazen istiva eder bazen etmez bu olur mesela yeri göğe yazırken etmemiş istiva halinde değildi ama yine de her şeyin üzerindeydi ilim sıfatından tamam mı? o zaman bu hani bu hangi cahillere diyor şimdi e, sen ayırt edersen zatı sıfatları fiili sıfatları zaten Allah'ın sıfatlarından bir tanesi ölüm sıfatı dedik mi? peki e, bize ne diyorlar şimdi diyorlar ki Allah madem arşımız de. o zaman üzerinde bir boşluk mu var onu bir bulur mu kapsadı üzerinde bir hava mı var siz Allah'a sınırlanın ne diyoruz ama Allah ve Celle'nin ürün satılır yani her şeyin üzerinde Allah'ın üzerinde hiçbir şey olamaz ne bir boşluk ne hava değil Teala Ali Ala Muteala tamam mı? her şeyin üzerinde hatta hadis var değil mi? Ee, e, şey, onu hatırlamıyorum Allah ve vel evvel vel ahir vel zahir vel bağlı diyor ee, Allah ayette Nebi Sallam tek tek o isimleri açıklıyor zahire ne diyor? Ellezi leyse fevka tecel üzerinde hiçbir şey olmayan o zaman Allah şu kapsadı bu kapsadı olamaz bırak bütün hepsini ulu sıfat Allah'ın zatı sıfat olduğunu geç bak şimdi meselenin başka bir noktadan hatırlıyorsun Allah Azze ve Celle mahlukatları yarattı en son noktasını ne koydu? Değil mi? Ne diyor? ya Yatya kürsüyü semavat ile Rab Onun kürsüsü ne yapmıştır? Yeri ve gökleri kaplamıştır Yani bütün her şeyi kürsüyü kaplamıştır Aşağımış Ne diyor haritada? Arş demeyin üzerinde Kürşün üzerinde ha. Peki bu kötü yeri göğü kapsayan bütün mahlukatları kapsayan bu kötü arşa verene kadar zerre Peki mahlukatın o zaman en son noktası ne? Arş Arşın üzerinde ne var? Allah'ın içinde ne var? Hiçbir şey yok Boşluk da yok, karanlık da yok, hava da yok, bulut da yok Hiçbir şey yok Bunların üzerinde ne var? Allah Bunların ifade O zaman yok işte dünya yuvarlak şimdi böyle çiziyorlar tahtaya hatırlamıyorum ee, şey hiç unutmuyorum birisi vardı ee, böyle tartışıyordu bu isim sıfatları biz oradaydık şimdi diyor ki ya hocam diyor siz diyor şimdi Allah diyor yukarı dersin şöyle bir Allah dünyayı çizmiş şimdi tamam mı diyor ki şimdi dünya yuvarlak en üstte diyor ki Amerika en altta işte Avrupa e, e, işte e, Antarktika var işte sağda solda Amerika var sağda şu var diyor Çin var Avrupa diyor ki o zaman Türkiye'ye göre Allah dünyanın şu tarafına düşüyor tamam mı? bak şimdi cehalete işte e, e, Antarktika'ya göre en alt kısmına düşüyor ona göre sana göre şimdi Allah ne yaptı böyle bir zerre kıldı dünyaya göre Sadece dünya, ha, dünya böyle koskocaman onun önünde Allah böyle hatta bir insan cisiminde ha, o zaman Allah yukarıdaysa Türkiye'ye göre şurada olacak Amerika'ya göre burada olacak ona göre burada olacak cehalete bak şimdi halbuki bu dünya bu dünya yedi bırak bak dünyayı bırak bütün yedi kat sema bütün yedi kat sema yerler bütün her şeyi kapsayan ya düşünsene bak şimdi kürsüyü de geç dünya temasını düşünün dünya temasından nasıl ediyoruz yanlış anlıyoruz bulutlar zannediyor halbuki bu dünya temasında uzay boşluğu var ya gözüm arabildi kim gözü zannediyor orası daha dünya temasını semadı tamam mı? ne bir ayette bir dünya temasını ne yaptık diyor denizlerle çekiyor şey. demek o bizim gördüğümüz o uzay boşluklar denizler onlar da dünya onlar da anlamıyoruz maalesef Türkiye'de o da ayrı bir iş benim her zaman vurguladığım şey Türkiye'de isim sıfatlar sıfırdan işlenmesi lazım hatta rümmiyet ilüzyat evidir sıfırdan işlenmesi lazım şimdi bütün bu dünya temasını düşün dünya temasına göre dünya görünmez bir dünya daha bilinli semaya bilinli semaya göre bu dünya ve dünyadan kaç milyar gezegen var dünya semasında daha dünya semasında milyarlarca gezegen var daha bu birinci semada bunun bütün sema geri kalan semaları düşün bunların hepsi kürsüye göre bir şey kürsü de arşa göre hiçbir şey Allah hepsinden azim adam tutuyor Allah'a bir dünyanın bir insan cisimine satıyor yani çünkü neden ne diyor her muassır bundan muassır ehli ya tatil her muassır nedir müşebbihedir diyor düşünmek neden çünkü önce yüzünde Allah'a teşvir ediyor hayat ediyor ya Allah böyle olamaz ve tatil o zaman adamın yaptığı cehalet ortaya çıkıyor değil mi ne göre buradaysa ne göre buradaysa artık o dünyaya düşünsene göremezsin arş mahlukatların en son tavanıdır arş Allah'ın istila ettiği şeydir arş mahlukatların en ağırıdır arş mahlukatların en büyüğüdür hepsine satındır Allah da hepsinden adındır Allah'ın isimlerinden bir tanesi ne diyor namazda Allah'ı ekber Allah en büyüktür hangi noktada kemal olan hangi noktada ve lazım diyor o zaman zatı sıfatla fiili sıfatı ayrıldık mı? kadar şimdi gelelim ikinci kavle anlayalım şimdi başlayalım biz el kavl sani ikinci kavl ve huve o da şudur enne rahman rahman dâllim delalet eder ala sıfetin zatı zatı sıfatı eder ve rahim rahim ise dâllim ala sıfetin fiilidir fiili sıfata beraat eder demiş Rahman zatı sıfattır Rahim ise fiili sıfat şimdi ne demek Rahman zatı sıfat Rahim fiili sıfat şimdi Rahman da bir isim Rahim de bir isim ortak topladıkları ne var? rahmet sıfatı tamam diyor ki bu Rahman e, ismi fail bir manaya delalet edecek Rahim de ismi fail bir manaya delalet edecek delalet ettikleri mana Rahman zatı sıfat Rahim iyilik sıfatı yani Allah Rahim sıfatıyla merhamet eder Rahmet sıfatı zaten zatı sıfattır Onda vardır zaten ee, Rahim de onda var ama fiiliyle taalluk eder tamam. Diyorlar ki Kale İbn-i Kayyum Şimdi İbn-i Kayyum şöyle Rahimahullah Şimdi bundan sonra İbn-i Kayyum şöyle İnne Rahman Rahman daimin delalet eder Ala sıfatil kaimeti bihi Subhanallah Subhan olan Allah'ın e, e Allah'la kaim olan sıfatıdır ve rahmin rahim ise dalin ala taallukuha bil merhum ala taallukuha bil merhum rahim ise merhuma yani rahmet edilenin taalluk eden taalluk etmeye delalet eder yani Allah biliyor rahmet ediyor biliyor ona onu rahmet edildi biliyor rahmet edildi Fekan el evvel o zaman birincisi yani rahman bil vasf Vasf içindir Vasftan katı bu da zatir Vasftan bu ikincisi yani rahim bir fiil içindir O zaman rahman vasf rahim fiil içindir Fel evvel yani birincisi dalın yani rahman delalet eder ala şuna Enner rahmete sıfır Rahmet onun sıfatıdır والثاني zaman rahmet diyor ki rahmetin altında rahmet var ya diyor ki bu rahmetin sıfatıdır ve saniyin ikinci rahim yani daha şuna delalet ediyor ennehu o Allah yerhamu rahmet ediyor halkahu mahlukatına bir rahmet ediyor rahmeti diyor ki ve izâ aratta fehme hâzâ feteemmel kavlehu eğer bunu anlamak istiyorsan Allah Azze şu kaydını düşün yekâne bil müminine rahimine o müminlere nedir? rahimdir şimdi başka ayet diyor ki innehu bizim o onlara ra'uhun rahim ra'uhun rahimdir ve lan yezi ve şu kesinlikle şöyle bir şey gelmemiştir Rahmanın bizim o onlara Rahmandır dememiştir hep onlara ne demiştir Rahim demek ki Rahim fiili sıfat ya onlara o fiili gerçekleştirecek ya rahmet fiili hep Rahim'i kullanmış buradan ne anlıyoruz diye demek ki Rahim fiili sıfattı hep onlara Rahim eder Rahim eder Rahim eder bak hiçbir zaman onlara Rahman eder dememiş çünkü zatı sıfat bir yere gitmez bir yere taalluk etmez kendi zatıyla kaimdir biter kendi tabiri caizse kendi zatında sıfat eder el gibi tamam mı? sonra Rahman diyorum فَاُلِمَ bununla bilinir ki diyor enne Rahman Rahman hiyel mevsufu bir Rahman rahmet ile mevsuf olandır vasıflanandır ve Rahim Rahim ise hiyel rahimu bir rahmetiyle rahmetiyle merhamet edendir Rahim ise rahmetiyle merhamet edendir diyor ki bak çok güzel bir şey söylüyor ve hâzihi noktatın bir noktadır bir noktadır la tesa'adu tezûlü hâfi kitabı neredeyse onu hiç kitapta bulamazsın söylediğim çok güzel olan. hani o kadar öyle demek ki bunu düşünmüş o yüzden hakikaten <laughs> o yüzden bazı alimler sebep alimlerimizde bu ilmi kaynı, bu kaynı biraz şey yapıyor racih dışı görüyorlar tercih etmiyorlar işte güzel kaydedildi böyle tercih edilmiş alimler tercih edilmiş وهذه نقطة من نقطة لا تتابق تجدها في الكتاب ما يكون منها اثنين كتابة ملان شبوته والرحمن رحمن شيلار دعونا تقول ايش تبي بداية فوات شبوته والرحمن بما عفتين شبه آه، محمد حمود المجدي دعنا له المخيم تزمين والرحمن الرحمن من الاسماء التي منع الله من التسمية بها diyor ki Allah Allah bu Rahman ismiyle tasmiye edilmesini dinletmiştir başkası bunu yetinlemez başkasını Rahman diyemez başkası birisine Rahman kim tasamaz kema kâle dediğim gibi kul ödü'ür Rahman'ı e, kul ödü'ür Allah'a ödü'ür Rahman'ı eyyemmâ ted'ü felehul esma'ül husna ne diyor Allah İsra suresinin 110. ayetinde diyor ki arkadaşlar Rahman'a Rahman'a dua edin Allah'a dua edin veya Rahman'a dua edin hangisine dua ederseniz edin en güzel isimler kimdir onundur şimdi Feadele denkleştirdi beraber kıldı Allah bu ayeti e, bizi yani Allah onunla denkleştirdi ellezi la yuşarikuhu fihi gayruhu ve Allah yani Allah ismini zikretti Allah ismini başını tutabilir misin? Şey müşarefet edebilir mi başka şeyden? diyor ki bakın işte Allah hani Allah'a da dua edin Rahman'a da dua edin diye içine aynı kefeye koydum onun hükmünü ona verdi. İkisinin aynı değerde olduğunu söyledi başkası demek isimlendirilemez ikisi aynı kategoride ikisi aynı değerde ikisi aynı şeyleri ifade ediyor kesinliğe edilip edilmemesi varında Aleyhisselam diyor ki bak ve adele bihil ismillehu adele bihil ismillehu la yuşarikuhu fihi gayruhu yani kendisinden başka kimsenin, kimsenin onda müşarefet edemeyeceği bir şeyle ki o da Allah'tır denkleştirdi yani aynısını beraber geçirdi sonra e, burada bir şey daha söylüyor diyor ki ve emmar rahim rahime bir şeyler anlatıyor daha fazla oralar önemli Mesela bak burada e, şu güzel şunu okuyayım Şimdi diyor ki قال ابي قال ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم şöyle demiş حدثنا ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان bize ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان روايه etmiştir حدثنا زيد بن حباب Zeyd bin Habbas'tan e, e, Hazreti Ömer Erbil Eşhid Ebu Eşhid'den Ebu Hasan'a da Hasan'dan kaldı dedi ki Er-Rahman Rahman ismin bir isimdir La yastakı ennas İnsanlar güç getiremezler yapamazlar Emlem tahiri Yani başkasının e, Yani başkasının hmm, şeyini kendisinin kendisi hakkında kendisinin müşteri diye başkası için olan şeyi yani yanlış şeyi intihara nasıl mana verir yani başkasının olan şeyi kendisinin gibi göstermek kendisinin gibi gibi kendisinin gibi gibi göstermek iddia edip olmuş kendisi için iddia etmek tamam mı? Ee, en yentahiruhu fesemna bihi tebareke ve teala bunu kim bunu kim kimlendirse Allah tebareke ve teala insanlar bunu kendilerine alamazlar bunun için İbn-i Kesir bunu rivayet etmiştir sonra da Hasan demiştir buradan da anlıyoruz ki Rahman'dan başka bunun için seni yapamaz şimdi ben biliyorum bir daha okuyayım hadisi diyor ki ismin Kale dedi ki Hasan Ar-Rahman Rahman ismi isimdir La yastati onlar insanlar şunu yapamazlar Annem sahilihi kendilerinin de iddia edemezler o Rahman'ı kendisinden ve sen nadisi tebarek ve Allah Azze ve Celle'nin isimden ولهذا بالنمد لي فلا يجوز أن يشرك للخلق بالنمد لي بخلق كم يعني محلوقات لكم تفرق بلا محلوقات لما نظمه وأما الرحيم رحمة جلاله فإنه تعالى الله تعالى وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم مما وصف من Hayrul kal şöyle dedi. Harisun aleykum feyukal o zaman der ki mesela şöyle bir bilgi kullanılabilir Arapça edebiyatında Rabbim Rahim demiş Rahim ama fela yuvela yukal şöyle denmez Rabbim Rahman'ın başka bir de çeviriyorum bu kadar böylece de bakımda bitirin aklınızda böyle bir seçimden Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın